Plantoi ludas grandan rolon en la formigio de nuboi. Gassai carbonhidrogenoi, kiwi estas enaerigatai de plantoi, ludas grandan rolon en la formigio de nuboi. Tion montras esplorista te amo en actuala studaggio. La eccono povus helpi redukti la necertezoin en climatai modeloi cae starigi pli precisain prognosoin. Nuboi consistas el aquo gutetoi. Por ili povu formigi, necessas etai particloi, al ciui aquo vaporo povas condensigi. Cetiai condensai germoi, au aerosoloi, temas pri solidai au liquai particloi, cum diametro inter 0,1 cae dec micrometroi. Ili ec estas per naturae procesoi au estas causitai de homa activezzo, do exemple salo el la maro, sablo el la deserto, organicae gas moleculoi, ciui en aerigeste arboi, damagiae substansoe el industrio cae trafico, au fulgo particloi de fairoi. Proximume la duono de la condensae germoi ec estas tamen nur en la aero, tiel che diversae gas formae moleculoi cun ligigias, transiros al solida aggregata stato, iom post iom crescas, cae fine formas condensae germoin. Tiu procedo nomigas nova formigio de particloi. La cefa parto de la hom farita gassoi kiwi contribuas alla nova formigio de particloi estas sulfur dioxido, kiu de venas cefa la for pruligo de carbo cae nafto. afto. Alla plei grava in natura gassoi kiwi ludas rolon en la nova formigio de particloi nombras carbon hidrogenoi estas eligatai de plantoi, precipe de arboi, nome isoprenoi, monoterpenoi cae sesquiterpenoi. Se tiui substansoi oxidigas en la aero, ili formas particloin. Sesquiterpenoi aperas compareble malofte, La carbonhidrogenoi tamen havas enorman effecton alla ec esto de condensae germoi, kiui necessas por la formigio de nuboi scribas la esploristo en Svislando en faca giornalo. Dum la concentrigio de sulfur di oxido en la aero mal crescas, pro plio rigorai legioi pri la medi protecto, la concentrigio de terpenoi ali crescas, char plantoi substresso en aerigas plida ili exemple, se temperaturoi cae veterai extremoi primultigias, cae la vegetatio suferas pli ofte sub periodoi de secetso, diras scienzistino pri atmosfero e la tecnica universitato de Vieno. Si estis prilumiginta cune cunge collegoi el aliai austrai universitatoi la rolon de la sesquiterpenoi. Tiui estas mal facile mesureblae, char ili unu flanque tre rapide reaccias cun ozono, cae char ali flanque, ili aperas multe pli mal ofte ol isoprenoi cae monoterpenoi. Laula analiso de las cientistoi tamen la sesquiterpenoi ludas ce la formigio de nuboi gravan rolon. Ili formas ce la sama concentrigio, tec oble plite particloi, ol ambau aliai organicae substansoi. La esplor resultoi povus ancau contribui por reducti necertezoin pli climatai modeloi cae fari pli precisain prognosoin. Tio cele apud la isoprenoi cae monoterpenoi ancau la sesquiterpenoi devus esti encalculitae kiel propra factoro en la climatai modeloi diras la autoroi de la studajo. La prognosoi pri la terra climata varmigio montras necertezoin. Causo portio estas che ne ciui procedoi en la atmosfero estas comprenatai, exemple kiel la engi trovigiantai gasoi cae svebajoi contribuas alla formigio de nuboi. Tio tamen estas essenza factoro por la climato, char nuboe reflectas la sun radiadon, cae tiel havas malvarmigan effecton.